Вони кажуть, не все те золото, що блищить. Те, що ви з ландрупом знайшли, не золото. Ландруп про те вже знає. Ельгар розповів про пірити все, що чув від запари. Мисливець дивився на шкіпера, і йому здалося, що шкіпер спітнів. Ельгар усміхнувся і спитав, як же тобі шкіпер живеться? Шкіпер, не відповівши на запитання, спитав Скажи, там, мабуть, думають, що то я поранив одного з радянських моряків. Ельгар нахмурився і різко відповів А ти, шкіпере, маєш нахабство заперечувати, що то зробив ти. Я боронився. І для цього вистрілив вдруге в лежачого. Шкіпер знов помовчав. Він залишився живий. Чому ти так думаєш? поцікавився Ельгар. Тому що я ніде не бачив могили. Так він залишився живий і користується великою симпатією та любов'ю всіх норвежців. Це юнга. Скажи, як вони гадають звідси вибратись? Одному з радянських моряків удалося встановити радіозв'язок, і наприкінці літа сюди прийде Криголам. Криголам? Сюди? Ельгар ствердив свої слова, хитнувши головою. А скажи, будь ласка, коли б я з'явився на пароплав, що б зі мною зробили? Я гадаю, вони вчинять по закону. Стріляють? Ні, віддадуть під суд. Слухай, звернувся до Ельгара Ларсен. Поговори з Каром. Скажи, що я відступаю йому всі права на острів, золото і нафту. Адже я перший їх відкрив і тому маю на них право. Крім того, я сплачу йому 10 тисяч крон, коли він візьме мене на свій пароплав і висадить у першому залюдненому пункті, не повідомляючи владу про мої вчинки. Мабуть, з того нічого не вийде, роздумливо промовив Ельгар. Капітан Кар вважає острів радянською територією. А за їхніми законами усі корисні копалини, хоч ким би були вони знайдені, належать державі. Твої ж крони навряд чи зацікавлять його. У мене в банку в Осло є 25 тисяч. Я віддам їх карові. Коли він згоден, хай підійме над цим горбом білий прапор. Гаразд, я перекажу. Це сума солідна, погодився Ельгар. Про що й мені треба йти? Гарпунник повернувся, але ступив лише два кроки, як його покликав Ларсен. Що таке? спитав Ельгар. Ларсен витяг з кишені револьвер. Бачиш, сказав він, я озброєний. Ну, то що? запитав Ельгар. Я не роблю тобі ніякої шкоди, пояснив шкіпер і сховав револьвер у кишеню. Гарпоник розсміявся і сказав А коли б ти мене застрелив, то хто б переказав твої слова капітанові кару? Він підійшов до своєї рушниці, підняв її і, не обертаючись, пішов геть. Того ж дня він розповів Карові про свою зустріч і розмову з Ларсеном. Кар, почувши про 25 тисяч крон, звів брови і з докором зауважив. Ви повинні були сказати йому, що радянські моряки не продаються і ні за які гроші не потурають злочинцям. Ого, радісно скрикнув норвежець який ще більше переконався у правильності своїх думок і припущень. Розділ 13 Приблизно за кілометр від пароплава виднілося вільне від криги море. Якби лахтак був там, Кар міг би наказати розвести пари і привести в рух машину. Але крижані затиски під островом не випускали пароплаву. У кормовому трюмі лежало 100 кілограмів амоналу і 30 кілограмів динаміту. На них покладав надії кар, коли думав вивести лахтак на чисту воду. Він вичікував моменту, коли край криги підійде до пароплава найближче. У середині червня цей момент, на його думку, настав. Бенсен, довідавшись про плани кара, запропонував свої послуги як підривник. Він, плаваючи біля Гренландії та Шпіцбергену,